Mademoiselle Bouquet estis franca liutisto cae componistino, quiu probable nascigis en Pariso comence de la vexe paiarcento. Verjaine en 1640, Mademoiselle Bouquet logis en Pariso cun sia fratino, quiu anca uludis liuton cae aliaen instrumentoin. si ludis la mirinde, la opinio de la franca verquistino Madeleine de Scuderi, pri kiu estis confidulino. Si en Parizo, precize en tempo en kiu floris la tiel nomataj salonoi, kiu estis la reago de rafinitaj francaj intelectuloi. contra la crudezzo cae vulgarezzo de la soldatoi de la cortego de Henry la Quara, jus alvenintae el milito. La salonoi malfermigis, en ricei domegoi, de bonjavai signorinoi, la salonier, gastigantinoi, es intelligentezzo, culturo, clerezzo cae grazio funcies kiel magneto kai farigis la nerva centro de la socia vivo. Malgrau che la salona estis por ambau sexoi, kio estis gia unua caracterizaggio, ili farigis spazio de liberezzo creitai cae subtenatai de virinoi for de la culturai institucioi de la vira sozio tiu sense, la salonoi representis spazoin de liberezzo por pensado preter l'officialai doctrinoi, preter classai differenzoi, cae preter sociai normoi cae sistemoi, ciui de longe donis al virinoi ne changeblan cae conformisman rolon. En tiui salonoi, la invititoi laud legis versoin, ludis madrigaloin, interchancis vic puntoin pri literaturae, politicae au filosofiae temoi, ludis farsoin, improvisis poemoin, cio en amica mal strecita et La salonoi farigis la vera centroi de la Franza intellecta vivo cae servis la generalan culturon, allogante poetoin, verchistoin, filosofoin, componistoin, tiel creante tradizion quiu dauris dum tri iarcentoi. De giai comenzoi en la Renesanzo, gis gia malapero en la dudeca iarcento, la salonoi simbolis provludon por la estonta emancipillo de virinoi. La play brilan Exemplon de la y salonoi. starigis la Marquisino de Rambouillet, la arquetipo de y gastigantinoi que la supera modelo. La Hotel de Rambouillet estis la unua salono de Pariso. la play fama la plei granda literatura kaj intelecta rondo de Europa y verquisto poetoj, verkistoj, y kiu floris dum pli ol tridek jaroj. Gia decadenzo, ligita al serio de familia mal malfeliĉoj eh, de la marquisino, spronis la malfermiĝo de y salonoj en conducatai de Parisae virinoi, favoratai de culturo, clerezzo, cae sozia aprobo, quiel Madeleine de Scuderi, quiumem estis stelulo de la culturo, amitino de Mademoiselle Boquette. Amba ucune, cae Madeleine de Scuderie cae Mademoiselle Boquette, prizorgis de 1653 gis 1659 faman en salonon sub la de Sabata Societo. Tiu salono estis inspirita de tiu de la Hotel de Rambouillet. Mademoiselle Bouquet verŝajne stimulis la cultura en temojn de conversazio de la Tanto. alternante per liut ludado de siei componagioi. Si estis en contacto con diversai intelectuloi, cae ec cun iui elafondintoi de la Franz Academia, inter ili Sarazan, Conrad, Pelisson, cae Chapelin, qui estis visitantoi de la Sabata Societo. Mademoiselle Bouquet componis sian Musicon en manuskripto enhavanta sep preludoin, Marcante la cadenzoin, kaj preludo sur Tonoi tonoi por liuto, quii consistigas profundan esploradon de diversaj nuancoj, prenante ir puncton la Cromatin ebloin de la liuto. la Nazia Biblioteco de Franzio, enjavas quelques manuscriptoes el chiei preludoi. Aliei liutai pezzoi, portantai la nomon de Bouquet, qui devas esti attribuitai al chie, trovigas en francai, germanai cae anglai manuscriptoi de la 2 duono de la XVIIe jarsento.